<laughs> It's a great pleasure to introduce to you tonight uh, Venerable Pramod Pramod Cho uh, from Thailand He's a great meditation master of Thailand and have sparked great interest in insight meditation. Um, had generated what is called wearable father Pramod phenomenon with million, millions of people in Thailand that follow his teachings. Some of them never met him. They learned through MP3, downloaded from, from the website his website. And uh, it's a great pleasure that we got the opportunity to invite him to come here. Took him took me about a year and a half before we get here. <laughs> so it's a rare opportunity. And he got thousands of people in the United States that follow him, Thai people that never met him. But they practice through his teaching, through audio tape, and advance to the point that amazed him that uh, people can see their own mind, their own thoughts, and uh, spark a lot of interest in this country as well. So it's a great pleasure to present him tonight and hope you will learn from him and get the most benefit uh, in, from his teaching. Uh, I'll be translating, of course. เจริญพรทุกทุกท่าน <laughs> คือวันนี้หลวงพ่อจะมาคุยกับพวกเรานะจะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา uh, Tonight he want to talk to you all to see the whole picture of uh, practicing uh, to uh, learn to see your mind uh, in being taught in Buddhism ือโดยทั่วๆไปเนี่ยพอเราคิดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็ไปคิดถึงพิธีกรรมทางศาสนาถ้ามีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ อีกกลุ่มหนึ่งไปคิดถึงการนั่งสมาธิซึ่งนั้นเป็นเพียงส่วนย่อยๆในศาสนาพุทธเท่านั้นเอง Uh, in general, when you talk about Buddhism, people would think about uh, rituals uh, in Thailand, and some people thought about silent, you know, like uh, meditating, uh, and uh, and that's the that's the whole picture of Buddhism. แท้จริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยว่าทำอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ โดยมีความทุกข์น้อยที่สุดหรือไม่มีความทุกข์เลย In fact, the teaching of the Buddha basically is a science, uh, a science of how to um, free your life from suffering or lessen your suffering. คือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเมตาฟิสิกนะไม่ใช่เรื่องที่คิดคิดเอา แต่มีวิธีการที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนในการฝึกจิตของตนเองให้พ้นจากความทุกข์ Uh, Buddhism is not uh, metaphysics. It's not something uh, that you think about, but Buddhism has a, a stepwise uh, technique how to free your mind from suffering. การฝึกจิตใจนั้นมันมีสองขั้นตอนนะสองสองแบบแบบแรกเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิ แบบที่สองเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาคือความรู้ถูกต้องนะความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราเอง uh, to uh, train your mind there's two type of training the first one is about uh, tranquility uh, meditation to uh, make your your mind make yourself happy through peace and calmness. And the second type is to develop your mind to generate wisdom, so that way uh, would be uh, suitable to your life and live your life properly and free your mind from suffering. คือส่วนใหญ่แม้กระทั่งในเมืองไทยนะส่วนใหญ่ของคนที่จะฝึกปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจเนี่ยเกือบทั้งหมดไปหยุดอยู่แค่การทำจิตให้สงบ มีส่วนน้อยหรอกที่สามารถพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาได้อย่างแท้จริง Majority of Thai people uh, develop their mind mainly to um, gain happiness. Only a small portion that uh, uh, practice to gain wisdom. นี่เราหลวงพ่อจะมาเล่าถึงหลักการสำคัญสำคัญนะ ของการฝึกจิตทั้งสองแบบ ถ้าเราเข้าใจการฝึกจิตทั้งสองแบบเนี่ย เราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วก็ได้ประโยชน์จากการฝึกจิตใจทั้งสองแบบ มันมีประโยชน์ทั้งสองแบบนะแต่ประโยชน์นั้นแตกต่างกัน Uh, he will uh, talk about the principle of practice and uh, m y d e v e l o p m e n t so that you understand and practice correctly um, to train your mind um, in both both types of uh, meditation. They're both beneficial and uh, will be uh, complementary. อย่างแรกคือเกี่ยวกับการฝึกจิตให้สงบให้มีสมาธินะที่พวกเราไปเรียนจากที่ต่างๆ ก็มีวิธีการฝึกที่แตกต่างกันมากมายเลย บางแห่งก็ให้บริกรรม บางแห่งให้รู้ลมหายใจ บางแห่งให้ดูท้องพองยุบ บางแห่งกำหนด ความเคลื่อนไหวนะกำหนดมือเคลื่อนไหวบางแห่งให้รู้อิริยาบถสี่อะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันมากมายทำทำให้คนที่ศึกษาเนี่ยเกิดความสับสนได้ว่าวิธีไหนมันถูกกันแน่ the first type is um, to gain peace through meditation and um, to gain samadhi or steady mind And many players would teach you to, uh, to practice like this, and they various in their technique. Some is to write, recite the words, and some just observe your breath. some would uh, see your tummy rising and falling. Some would do um, hand movement, and some would uh, observe your posture, walking, standing, sitting, and laying down. So there are many various techniques. People get confused So which way was correct became a question. แท้จริงแล้วรูปแบบวิธีการของการปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันได้นะเพราะนิสัยจริตนิสัยของคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะวิธีการเนี่ยแตกต่างกันตามตามแต่ละคนนะตามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่หลักของการปฏิบัตินั้น ที่ถูกต้องนั้นมีอันเดียว uh, in reality u h There are many forms that uh, would be suitable for different temperaments because uh, people varies in their temperaments. So certain technique may be suitable to such person. Um, but in reality, there's only one correct method. ก่อนที่เราจะมาดูว่าเราควรจะฝึกจิตให้สงบด้วยวิธีใดนะเราต้องรู้ก่อนว่า การที่จิตไม่สงบนั้นเกิดจากอะไร Before uh, we train your mind uh, with certain technique you have to understand and see uh, when the mind is not steady การที่จิตใจของเราไม่สงบมีความฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตใจเนี่ยต้องการแสวงหาความสุข ต้องการหนีความทุกข์นี่การแสวงหาความสุขการหนีความทุกข์ ที่คนทั่วไปที่สัตว์ทั่วไปรู้จักนะคือการสแสวงหาอารมณ์ที่ชอบใจ อาจจะเป็นเป็นการดูรูปที่สวยๆรูปที่ถูกใจฟังเสียงที่ถูกใจได้กลิ่นที่หอมถูกใจได้รสได้การสัมผัสทางร่างกายที่พอใจหรือคิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานพออกพอใจ uh, the mind is not peaceful because uh, they're longing for something that make them happy and not being unhappy. So, um, in general, it would seek for a certain uh, mental objects that would please them, either through sight, sound, smell, taste, touch, thoughts. การที่เขาเที่ยวแสวงหาความสุขนะเที่ยวหนีความทุกข์ ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้จริงมันมีแต่ความสุขชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตก็ต้องวิ่งเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจต่อไปอีกเนี่ยทำให้จิตเนี่ยต้องฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวันเลย Uh, when t h e y seek for happiness uh, and avoid unhappiness through sight, sound, smell, taste, touch, thoughts, uh, it only become temporary. to please them, and they have to uh, seek to acquire uh, such uh, mental phenomena to to please them. งั้นถ้าเราเข้าใจสาเหตุที่จิตฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ยากเลยที่เราจะฝึกให้จิตสงบวิธีการฝึกให้จิตสงบเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดเลย คือการรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขจิตพอใจมาเป็นสิ่งที่ if you understand uh, the reason, um, then um, to uh, make you uh, peaceful. Um, so the main main point is to seek the best uh, mental objects that uh, please your mind, so that your mind becomes steady and become uh, one pointed คืออย่างคนไหน ถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็มาคอยรู้ลมหายใจไปอย่างสบายๆนะคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้อง คนไหนเคลื่อนไหวทำจังหวะนะมือมีความสุขก็เคลื่อนไหวมือไป คนไหนรู้อิริยาบถสี่แล้วจิตใจมีความสุขนะก็รู้อิริยาบถสี่ไป แต่ละคนไม่เหมือนกัน พราะการที่จริตนิสัยของคนแตกต่างกันมากมายนี่แหละมันทำให้ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เยอะแยะไปหมดนะเพื่อให้มันเหมาะสมกับคนแต่ละคนนั้นทุกคนนะมีทางเฉพาะของตัวเองนะ Uh, some people are happy by observing your breath, become very happy, very comfortable. Some people may like uh, observing your tummy rising and falling. Some may like to uh, uh, do um, rhythmic movement with your hands. Some would observe the four major posture: walking, standing, sitting, laying down. So it varies between person to a person. Um, so that's why we ended up with various technique in practicing that will be suitable to your temperaments. Uh, so each person may have your own specific specific method that be suitable to you. การการทำจิตใจให้สงบเนี่ยมันเป็นของทั่ว ๆ ไป ในศาสนาต่างๆก็มีกันทั้งนั้นเห็นในศาสนาคริสต์เข้าโบสถ์ไปร้องเพลงสารเสริญพระเจ้าอะไรเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้า ก็ได้สมาธิได้ความสงบได้ อย่างคนมุสลิมเขาทำละหมาด วันหนึ่งห้าครั้งคิดถึงพระเจ้า การที่จิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้า จิตก็ได้รับความสงบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นทั่วๆไปนะไม่เฉพาะศาสนาพุทธหรอก so uh, there various technique um, in uh, various religion uh, they have techniques to make your mind uh, calm and peaceful so it's a common in all religions in such technique like Christianity may uh, gain peace through uh, singing, praising God. Um, it uh, it makes them their mind peaceful and uh, steady. In Muslim, they do uh, praying five times, kalamat, five times a day, um, setting their mind towards God. So um, meditation um, like that to gain uh, concentration is it appears in all sorts of religion, not not specific to Buddhism จุดสำคัญของการที่จิตจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นอยู่ที่การเลือกอารมณ์เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดเลย เราต้องเลือกอารมณ์ที่เมื่อจิตของเราไประลึกรู้แล้วเนี่ยมีความสุขพอจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่น จิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่คือหลัก Uh, the key point uh, in gaining steady mind, the secret is to seek the correct mental object, uh, mental phenomenon for you to practice. And once your mind is mindfully aware in such mental objects that uh, generate happiness, then your mind would not be uh, running around. It would stay steady in such mental objects and make them uh, uh, steady. แต่การเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะมีข้อจำกัดอยู่อันหนึ่งคืออารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วให้จิตใจเกิดกิเลสขึ้น บางครั้งเรามีความสุขอย่างเช่นมีความสุขกับการเล่นไพ่จิตใจมันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธอย่างนี้จิตใจไม่สงบจริง ต้องเป็นอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลส Um, the secret is to uh, choose the right mental object that make you happy, but has to be free from defilements or kilesa. Um, a certain happiness may uh, occur like when you play cards, but yet, yet uh, it's hidden with uh, greed, hatred, and delusion, and so on. So your mind is not truly peaceful. So you have to choose um, certain mental object that would not create uh, defilements. ก็โดยสรุปแล้วการที่จะทำสมถะกรรมฐานหรือทำความสงบเนี่ยนะให้เราน้อมจิตไปอยู่อารมณ์เดียวนะที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง แต่อย่าบังคับจิตให้สงบ ถ้าเราไปพยายามบังคับจิตจิตจะไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบเลย นะแล้วแค่ระลึกถึงอารมณ์ที่สบายใจ แล้วก็จิตเขาจะสงบของเขาเองเ i h summary um, the tranquility meditation uh, is to gain peace and calmness um, so you uh, embed your mind in certain mental objects that uh, generate happiness continuously. But you not, do not force your mind to be peaceful or calm. Uh, if you force your mind, then it become not peaceful, will not be peaceful. So um, you have to choose thing that make you comfortable in your mind, and then the mind will be peaceful by itself. ถ้าเราทำสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบได้นะมันมีข้อดี มันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีพลังมีความเข้มแข็งในการที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะแต่มันก็มีข้อเสีย คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อจิตมีความสุขมีความสงบแล้วนะพอใจอยู่แค่ความสุขความสงบซึ่งไม่นานความสุขความสงบก็หายไป เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแค่สมถะกรรมฐานเนี่ยตลอดชีวิตเรานะแต่เดี๋ยวก็จะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านชีวิตจะวนเวียนอยู่แค่นี้เอง ไม่สามารถฉีกตัวเองแบกตัวเองออกจากวงจรของความสงบและความฟุ้งซ่านได้ Uh, if you uh, practice meditation until you uh, become happy and peaceful um, then um, the benefit is that your mind gain the mental strength and then it help you to understand the truth of life um, but uh, the bad side is that uh, the mind may be uh, attached to such happiness and peace and calmness and uh, would not would not like to get out of that um, that uh, state of mind. So, um, tranquility, uh, concentration, meditation, um, it only leads you to uh, to calmness, and um, and it's not uh, through uh, through happiness. You will be attached to that uh, cycle off and on continuously without getting anything more than that. ความสุขของการทำสมาธินะมันก็คล้ายๆ เด็กคนหนึ่งมันซุกสนมากพอมันสนมากมันวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปนะคือมันฟุ้งซ่านไปจนมันหมดแรงนะแล้วมันก็มานอนพัก มีความสุขที่ได้นอนพักอยู่นะเป็นความสุขแบบเด็กไร้เดียงสา มันไม่ได้มีความสุขเหมือนคน ซึ่งเจริญปัญญาเป็นความสุขอย่างผู้ใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต มีความอิ่มอกอิ่มใจในตัวเอง Um, the happiness from uh, a steady mind, a concentrated mind, is like a naughty child. Um, it would play all the time until they. It's like your mind running around, wandering around until run out of strength. It then will come back to sleep for a while, like an innocent child at running around. So um, it's different than um, the happiness from wisdom that develop from wisdom that you have, have been successful in your life and so on. Uh, as if you're successful in your life, you, you learn to see everything and be happy in that aspect uh, from wisdom. แต่การทำสมถะนะก็มีประโยชน์มากในขณะที่เราเจริญปัญญาเนี่ยมันเทียบเหมือนเราทำงานทำงานหนักการทำสมถะเนี่ยคือการพักผ่อนถ้าเราทำงานรวดไปเลยนะจิตใจไม่เคยได้พักผ่อนเลยเนี่ย ต่อไปนานๆเข้ามันทำงานไม่ไหว เหมือนเราใช้ร่างกายทำงานมากนะไม่ได้พักผ่อน ร่างกายก็ทำงานไม่ไหว จิตที่ไปเจริญปัญญาเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตก็ต้องการพักผ่อนดังการทำสมถะเนี่ยทำเพื่อให้จิตได้พักผ่อนให้มีแรง ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา uh, in uh, practicing tranquility meditation uh, concentration meditation is also have great benefit um, because when you uh, develop your mind for wisdom, um, it's like you work very hard. It's different than when you being peaceful in uh, tranquility. So the mind, when you're in um, in tranquility, it let you rest. But when you develop your wisdom, uh, you work hard. It didn't never get any rest for a while it will not be able to continue doing your job. It's like you work very hard, your body uh, we become fatigued and would not cannot do any more work. So um, the mind is the same way. It needs time to rest. So tranquility or concentration meditation will help to generate energy in your mind when you rest uh, through uh, tranquility. คือการทำสมาธิทำความสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้า แต่การทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะนั้นตราบใดที่เราไม่เข้าใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรายังไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง uh, the teaching of tranquility meditation to gain a steady mind uh, appears before the time of the Buddha. But insight meditation uh, was discovered by the Buddha himself, uh, only by the Buddha. So if you do not understand insight meditation, then you do not, do not understand the teaching of the Buddha. งั้นต่อไปนี้นะหลวงพ่อจะพูดถึงการหลักการของการทำวิปัสสนากรรมฐานนะการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีวัตถุประสงค์มี objective เพื่อให้รู้ความจริงของกายของใจ ของสิ่งซึ่งรวมกันเข้ามาเป็นตัวเรา ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ คือสิ่งที่เป็นตัวเราได้แล้วอย่างแท้จริงเนี่ยจิตจะคลายตัวออกจากความยึดถือกายยึดถือใจ เมื่อจิตใจจิตไม่เข้าไปยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่จิตจะสัมผัสกับสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครเคยรู้จักนะสภาวะธรรมมันนั้นชื่อว่านิพพานเ นะนิพพานนั้นเป็นสันติสุขอยู่ภายในนะเป็นสภาวะซึ่งสิ้นจากกิเลสเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลส สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตแล้วก็สิ้นความทุกข์ So now he'll be talking about a principle of uh, insight meditation. Um, so the objective is basically is to uh, see the truth of your body and mind, which combine into your, your body, uh, your person, yourself. So um, if you, um, if once your mind have, uh, have seen the ultimate reality of your life, uh, then it will free itself from those body and mind because it has uh, come in touch with reality uh, certain reality is known as nirvana, the ultimate peace and happiness. Um, so in that state, it, uh, the mind would no longer struggle uh, to gain any more uh, conditioning of the mind, uh, no more tainting of the mind. It's the end of suffering. หลักหลักในการเจริญปัญญาหรือทำมิปัสสนาเนี่ยจะอยู่ในหลักที่ว่า พราะรู้กายรู้ใจนะเพราะรู้รูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจิตจึงหลุดพ้นจากความยึดถือในรูปนามจิตจะเข้าสัมผัสความสุข ซึ่งพ้นจากรูปนามกายใจนี้ Uh, the principle of developing wisdom uh, through insight meditation is to see and understand the true nature of your body and mind or name and form. Once they understand the true nature of name and form or this body and mind, become disenchanted and discern, like detach and liberate from name and form and gain ultimate happiness, no longer cling to those name and form, body and mind. เหตุผลที่เราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะ ก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายกับที่ใจของเรานี่เอง ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเลย ถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์อะไรจะทุกข์ The reason we have to understand the true nature of your body and mind because suffering arises from this body and mind. It's not arising from anything external. if you do not understand the true nature of it, um, you, uh, you don't see what caused this suffering. การที่จะมารู้ความจริงของกายของใจเนี่ยไม่ใช่การโปรแกรมจิต หรือการสะกดจิตตัวเองให้เชื่อนะ แต่เป็นการที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปเปรียบจักเข้าไปเห็นความจริงแท้ของกายของใจได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีนะให้เราเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ uh, to do the, to understand the true nature of your mind uh, it's not uh, programming your mind or hypnosis um, and, but the Buddha uh, have given the method to see the true nature of your mind uh, body and mind and uh, come to see understand the true nature of what happened within yourself เครื่องมือนะที่เราจะสามารถ เรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะ มีสองตัว ตัวที่หนึ่งเรียกว่าสติ ตัวที่สองคือสมาธิ แต่มันเป็นสมาธิที่แตกต่างจากสมาธิชนิดที่พวกเราคุ้นเคย พวกเราคุ้นเคยสมาธิที่จะน้อมจิตให้สงบสบายมีความสุขอย่างเดียว ยังมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะจิตมันจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตจะตื่นขึ้นมา the, the tools to uh, see and understand your body and mind. Uh, there are two of them. The first one is sati, or uh, mindfulness. Second is samadhi, uh, a steady mind. It's different than uh, the steady mind, mental concentration that you use to understand, um, because those mental concentration or uh, steady mind that you use to understand is kind of um, gear your mind towards um, kind of uh, make your mind become comfortable and relaxed and peaceful. Uh, but this is a different type uh, of uh, a steady mind because it uh, you out your thoughts and let you become aware yourself วิธีการที่เราจะฝึกให้สติเกิด ไม่ใช่แค่สงบ นะอันนี้มันมีวิธีการโดยเฉพาะนะสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย เป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะนี่ถ้าเราต้องการให้เกิดสติเนี่ย เราต้องคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงในกายในใจของเราบ่อยๆ เช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึก ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึก ต่อไปเวลาเราขาดสติเราลืมตัวเองนะ ช่นเราโกรธใครขึ้นมาสักคนหนึ่งนะลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะการหายใจแลก็ลมหายใจมันแปลกปลอมขึ้นมานิดเดียวนะจะเกิดความรู้ทันขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้มันโกรธขึ้นมาแล้วนะ Uh, the method to um, gain mindfulness um, and uh, steady mind, uh, they have specific technique um, to allow your mindfulness to, um, to be aware of what's happening with this body and mind. Uh, once this mindfulness occur, um, you come to see the changing nature that's happening with your body and mind, such as uh, you observe your breath, breathing in and out, uh, you're aware of it. But once um, you become angry, you can see the changing nature of your breath. Uh, like you're breathing harder, so you become aware of it immediately uh, to see the changing nature of your mind, your body and mind. วิธีที่เราจะฝึกให้เกิดสตินะเราอาจจะใช้วิธีทำกรรมฐานเหมือนที่เราเคยทำสมถกรรมฐานนั่นแหละนะแต่ว่าเราจะกำหนดจิตเนี่ยแตกต่างออกไป อย่างการทำสมถกรรมฐานเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข แต่ถ้าเราจะฝึกสติเนี่ยนะเราคอยรู้ทันนะรู้ทันเวลา เช่นเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยถ้าจิตมันหนีไปหนีไปคิดเราคอยรู้ทัน จิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจ เราคอยรู้ทัน การที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเนี่ยต่อไปพอเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิต สติจะเกิดขึ้นเอง Uh, the way to um, generate uh, mindfulness or sati. Uh, you can use the same technique that you, you used to practice tranquility meditation, but you embed your mind in different uh, themes. Instead of embed your mind in one theme to gain one pointedness, uh, like one mental object, to gain mindfulness, you just be aware of um, the changing nature of your breath like if you use a theme of your breath. Uh, when your mind sneak away, you become aware of it immediately. Or if your mind kind of um, combine with uh, with your breath, you're aware of it as well. So, uh, if there is any changing nature of your breath, um, you become aware of it immediately. So, in such a way, your mindfulness appear spontaneously. ครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในเห็นท่านกำลังสอนลูกศิษย์ท่านขยับมืออยู่นะหลวงพ่อก็มาลองขยับบ้างเน่หัดเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนน เห็นเพื่อนที่ไม่เจอกันนานนะเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน จิตมันดีใจ แต่เราขาดสติ เราไม่รู้ทันว่าจิตกำลังดีใจอยู่เราก็ก้าวเท้าจะข้ามถนนเพื่อไปคุยกับเขา พอร่างกายเราเคลื่อนไหวเท่านั้นเองสติก็เกิดขึ้นมา เพราะเราเคยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวอ once he uh, went to uh, visit the late Venerable Long Po t i ย n while he was teaching um, his student at Wat s น n a m า a i They taught the rhythmic dynamic meditation to be aware through the b a l y movement So he uh, tried self, tried uh, practicing the method himself, um, and uh, help him to uh, become aware of um, true movement. And one day, um, he uh, saw a friend across the street. Uh, he was delighted because he haven't met him for a while. So um, he would start to cross the street, and then while he was stepping forward, uh, his mindfulness caught on the bodily movement and uh, make him become aware of himself through this bodily movement while he was moving. วิธีทำกรรมฐานอย่างอื่นนะเพื่อให้เกิดสติก็ยังมีเยอะแยะนะทำได้อย่างหลวงพ่อฝึกดูจิตจากหลวงปู่ดูลดูจิตเนี่ยเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตประเดี๋ยวมันสุขประเดี๋ยวมันทุกข์ประเดี๋ยวมันดีประเดี๋ยวมันร้าย ถ้าเราหัดดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เนี่ยจนจิตมันจำความรู้สึกแต่ละชนิดได้ เช่นมันจำได้ว่าความโกรธมีอาการอย่างนี้ ความโลภเป็นอย่างนี้นะความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ ความสงบเป็นอย่างนี้นะความดีใจความเสียใจเป็นอย่างนี้นะต่อมาเวลาเราเผลอนะความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในใจนะเช่นกำลังประชุมกันอยู่นะเถียงกันเกิดโมโหขึ้นมาเกิดโกรธขึ้นมาเพราะความโกรธ เกิดขึ้นในจิตนิดเดียวเท่านั้นสติมันจะระลึกได้เองเลยเพราะมันเคยรู้ทันแล้วว่าความโกรธหน้าตาเป็นยังไงเ there are various technique um, h s so many kinds but uh, the method he learned from his master the late Venerable Long Pu Dun is to observe your mind uh, his mind to see when your mind is happy or unhappy, good or bad, And then the mind kind of uh, memorize uh, such feeling, the different types of feeling that happen in your mind, in his mind, like when it's angry or, uh, or filled with desire, or the mind was wandering, or the mind is happy or sad. So um, then in that way, uh, it would catch the mind of various uh, mental object that happen. The, me- the mind memorize such uh, changing nature that happen in the mind. And when you attend meeting, when he attend meeting, people kind of argue with each other, and uh, you may feel angry. The mind immediately caught on the anger because it recognized such nature of anger. โดยสรุปแล้วนะถ้าเราคอยระลึกรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของกาย คอยระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิต หรือความหยุดนิ่งของจิตบ่อยๆนะจนจิตมันจำสภาวะได้แม่น ร่างกายเคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้ ร่างกายหยุดนิ่งเป็นอย่างนี้ จิตใจเคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้ จิตใจหยุดนิ่งเป็นอย่างนี้ เวลามีความเคลื่อนไหว หรือความหยุดนิ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะสติจะเกิดขึ้นเอง In summary, uh, you become mindfully aware in the moving nature, movement or the steady uh, or the, the, stillness that happen at the body, uh, the motion or stillness that happen with the mind. The mind can memorize it uh, very clearly uh, in such movement or stillness that happen at, with, at your body and mind. So whenever there's some changing nature, the mind would caught on and uh, the mindfulness would occur spontaneously โดยทั่วๆไปของคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกใจนะส่วนใหญ่ทำสมถะทำแต่ความสงบนะส่วนน้อยน้อยน้อยกว่านะก็มาฝึกให้มีสตินะแต่ส่วนที่น้อยที่สุดเลย คือฝึกให้จิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นหายากที่สุดเลย In general, people would uh, train the mind to gain calmness through tranquility, and uh, a smaller number would train to gain mindfulness. And um, the least amount of people would train their mind to gain a steady mind. คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาคือเรียนรู้ตัวเองนะมันจะทำงานควบกับสติ ถ้ามีสติอย่างเดียวเนี่ยจิตมันจะไปจ่อนิ่งๆเข้าไปกับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างไปดูกายไปรู้ลมหายใจเนี่ยสติจะไปจ่อยเข้าไปที่ลมหายใจนะไปรู้การเคลื่อนไหวมือนะสติมันจะไปจ่ออยู่ที่มือจิมจะเคลื่อนไปอยู่ที่มือนะไปเดินจงกรมรู้การเคลื่อนไหวของเท้า สติระลึกรู้การเคลื่อนไหวของเท้าแล้วเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเนี่ยจิตจะขาดความตั้งมั่น นะแต่จิตจะเคลื่อนตัวไปตลอดเวลาเลย ถ้าจิตเคลื่อนตัวไปคือมันขาดสมาธิเรียบร้อยแล้ว A steady mind is when your mind is steady and uh, is is uh, would be suitable to uh, advance into wisdom, to develop wisdom. It work together with sati or mindfulness. u h When you're only mindful, the mind would be focusing on uh, the mental object, either at your breath, you practice uh, uh, mindful breathing, or at your hand, uh, when you do the hand movement and so on, or at your feet when you do walking meditation. So the mind kind of um, would move into uh, your feet, um, and um, the mind is basically lack of uh, steady mind because lack of um, concentration it, it move into your feet already นั้นเราจะต้องมาฝึกให้จิตมีสมาธิ ชนิดที่ตั้งมั่นนะสมาธินี่มันมีสองแบบ สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะภาษาบาลีเรียก อารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยมีชื่อว่าลักขณูปนิชฌานนะ So to train um, gain mental concentration, steady mind, the two types of training. The first one is to uh, make your mind peaceful in only one theme or mental object. It's called Aramanu Panichan. You focus on one mental object. The second type is called Lakkanu Panichan, which is your mind becomes steady but be aware of the changing nature of your mind วิธีที่ฝึกให้จิตสงบเนี่ยหลวงพ่อบอกไปแล้วแต่แรกนะคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง แล้วจิตจะสงบเอง แต่วิธีที่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะเป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบานนะบางทีหลวงพ่อเรียกว่าจิตตื่นขึ้นมานะวิธีการก็คือให้รู้ทันนะใช้สตินี่แหละรู้ทันเวลาที่จิตมันเคลื่อนไป หลงไปอยู่ในความคิด เมื่อไรจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เราเผลอไปคิด เราลืมตัวเราเองนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืม มันมีแต่เรื่องราวที่คิด่อ as mentioned, if you train your mind to be tranquil, You just focus on one theme, mental object, continuously. But the second type is the, to gain steady mind, but yet become a knower, um, a blissful one, and awakened one. Is basically you become aware uh, of what's happening uh, within your body and mind. Like when your mind moves, uh, basically, um, that means If you're not aware of it, you, um, you'll be deluded, not seeing the truth of body and mind. So, uh, like when you think, you forgot about your body and mind. The only thing you're aware of is your thoughts. วิธีการนะที่เราจะฝึก ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกนะให้เรารู้ทันเวลาที่จิตมันเคลื่อนไป อย่างในขณะที่จิตไปดู ดูรูปนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่รูปนะอย่างสมมติเราดูรูปพระบาทเนี่ยเวลาเราคอนเซนเทรตไปที่รูปภาพ จิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่รูปภาพ ในขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมัน เรามีจิตใจเราก็ลืมมันนะแต่ถ้าเมื่อไรจิตเคลื่อนไปดูรูป เรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปแล้ว เราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นนะ หรือวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าการที่ดูจิตวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมากไป ให้แค่คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิด ถ้ารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไหร่นะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลย เพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นตรงข้ามกันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน so uh, you can train your mind to be mindful to be a awakened one, blissful one, um, basically you just become aware when your mind move around. Like say when you look at the, the image of the, the foot, footprint of the Buddha, your mind can move into the picture. It forgot about your body and mind already. So the mind move into the picture. Um, you just become aware of the mind that's moving away. That means your mind is awakened already because you're aware of the mind movement. So uh, sometimes you can observe what's happening through not only through your eyes, like mentioned, or through your ears, your nose, your tongue, your body and mind, but it's too many things to observe. Just simply be aware of the mind movement or your thoughts, that is run away in the thoughts In such a way, it's the opposite of awareness. If you're aware, it's the opposite of uh, sneaking out, sneaking thoughts. มีเทคนิคนะในการปฏิบัติอันหนึ่งที่หลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปู่ดุลคือการดูจิตตัวเอง การดูจิตตัวเองเนี่ยถ้าเราเห็นกิเลสมานะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทัน กุศลเกิดขึ้นเรารู้ทัน ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ย นะการที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเราได้สตินะในขณะเดียวกันถ้าเราคอยรู้อยู่ที่จิตจิตไหลไปคิดเรารู้ทันนะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะงั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจเนี่ยนะจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิชนิดตั้งมั่น This, uh, the technique he learned from his master, uh, Venerable Longpudun, is uh, observe his own mind. Um, so if the mouth is with defilements, he aware of it. Um, unwholesome, he's aware. Or when it's wholesome, he's aware. If the mind is happy, he's aware. Uh, mind is unhappy, he's aware. So in such a way, um, he aware of the changing nature of his mind. such a way, he gain mindful awareness. Uh, at the same time, when you, you see his mind moving around, he's just aware and acknowledge that immediately. He gained a steady mind, a type that uh, let you uh, gain uh, mindful, mindful awareness at the same time. การรู้จิตใจของเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าพวกเรารู้จักความรู้สึกทุกชนิดอยู่แล้วนะความโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักนะ ความโลภความอยากเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ไหมความดีใจเสียใจความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ชนิดไหนชนิดไหนเราก็รู้จักอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเอง เราโมจะไปสนใจสิ่งอื่น เราไม่ได้สนใจที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเอง ถ้าเราคอยนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะสติก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วถ้ารู้ทันใจที่ไหลไปคิดสมาธิก็จะเกิดขึ้น So uh, you can observe your mind. Uh, it's, a, it's the easiest way, your own mind. Because you already know such nature about anger, greed, desire, uh, delighted, happy, unhappy, uh, grief. You, you already knew that nature, that those kind of nature, but you neglected, uh, neglect to, to see them. You never pay attention to your own mind. but you uh, see the changing nature of your mind, you gain mindful awareness already. If you see your mind moving around, that means you already gain a steady mind. เมื่อเราได้เครื่องมือสองตัวแล้วนะมีสตินะแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ when you have gained those two uh, tools, first one is sati or mindfulness, second is samadhi or steady mind, then you're ready to uh, learn the truth about your body and mind. หลักในการจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะเราทำตัวเป็นแค่คนดู จิตที่ตั้งมั่นหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ย จะเป็นจิตที่สามารถทำหน้าที่รู้หน้าที่ดู โดยไม่เข้าไปแทรกแซงได้นะ so um, the principle of um, learning about your body and mind basically you just make yourself as an observer uh, know when your mind when it's steady free from thoughts you just uh, see and aware of what's happening จุดนี้เป็นจุดที่แตกต่างกับการทำสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานเนี่ยฝึกไปนะกายก็นิ่ง ใจก็นิ่งนะแต่ว่าการเจริญปัญญามีสมาธิเป็นคนดูเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดู มีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจนะก็แปลกปลอมได้นะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นะไม่ใช่ต้องมีอารมณ์อันเดียว มีจิตอันเดียวอยู่นิ่งๆ อยู่ด้วยกันอันนั้นของสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตเป็นแค่คนดูอารมณ์ผ่านมาเป็นแสนเป็นล้านอารมณ์ก็ได้ Uh, this is the the main difference between tranquility meditation and uh, insight meditation. Tranquility meditation only um, uh, see the stillness of your body and stillness of your mind. But inside meditation, uh, to gain wisdom, um, your mind is only observer. Um, if, uh, something that happened your, your body, your mind just observe, um, and anything that look uh, that uh, that's uh, different from the true nature of your mind, your mind is aware of it. So the mind is not in only one mental object; it's not still. The mind is just observe and be aware. It can be aware of um, hundred thousands or millions of things that's ongoing. You just be aware of it. ถ้าจิตของเราตั้งมั่นนะเรามีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายนะหรือมีมีจิตตั้งมั่นระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราจะพบปรากฏการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งเราจะพบว่า ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคล่านกันนะเหมือนกับมีช่องว่างเล็กๆ มาขั้นอยู่นะกายกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แล้วก็จิตกับความรู้สึกต่างๆ ที่แปลกปลอมเข้ามานะก็เป็นคนละอย่างกัน อย่างความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นโคล่านกันนะความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยก็เป็นโคล่านกันนะ When your mind steady, you become aware of the changing natures t h a happen in your body. When your mind is steady and aware, um, it see the changing nature of your mind. So whatever uh, phenomena that arise uh, at your body and mind, um, you become aware of it, and you can see that's the the body and mind is different. Um, they are like tiny space between the two of them, and you also see uh, thing that's uh, not the true nature that coming to taint them. It's like when you're angry, you're aware. When you're happy or unhappy, you're aware of it. คือพอร่างกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันนะ จิตเป็นแค่คนดู ร่างกายเคลื่อนไหวไป สติเป็นตัวรู้ทันจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก นะ กายกับจิตแยกออกจากกันเนี่ยทันทีนั้น เราจะเกิดปัญญา เราจะเห็นความจริงทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก แล้วทันทีที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กุศลและอกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่จิตด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วย และแม้กระทั่งตัวจิตเอง ตัวจิตเองประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิด ตัวผู้รู้เองก็ไม่คงที่ เราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจ และกระทั่งในตัวผู้รู้ด้วยในจิตที่มีสมาธินะสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิด u you see that uh, body and mind are separate. Um, like um, the mind is being conditioned uh, and your mindfulness is aware of it. You see that the separation uh, of the body and mind, immediately you gain wisdom. You can see your body is not yours, and you see the changing nature uh, within your mind, like happiness, unhappiness. Um, it's not your mind either. it's not you. It's not yours. Um, you can see the, um, even your mind sometimes become a knower, sometimes a thinker. Um, they keep changing all the time. It's not steady at one place. Sometimes it's, it's think, sometimes it's, it's a know, it's a knower. งั้นเราจะต้องนะเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยนะการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่แทรกแซงไม่เข้าไปบังคับกายไม่เข้าไปบังคับใจ ไม่ไปบังคับจิตว่าจะต้องเป็นผู้รู้ตลอดเวลา ปล่อยให้ทุกอย่างทำงานไปตามธรรมชาติเรามีสติตามรู้ตามดู ไปเพียงแต่เรามีความตั้งมั่น จิตมันจะไม่อินเข้าไปในอารมณ์ต่างๆ แล้วก็ไม่ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ตัวจิต ตัวผู้รู้อันเดียวตัวผู้รู้เองก็จะเกิดดับ so you should practice in the most natural way. Uh, with insight meditation, you're not intervening in your practice, and you're not controlling your body and mind. Um, you only see that your your mind is a knower. You just let it be aware of it naturally with mindfulness, and you're not embedded into certain mental object, um, and uh, also not clinging to become a knower and so on. You can see that knower also a r i s e and c e a s e all the time. เราจะใช้หลักที่ว่าเรามีสตินะคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะแต่แต่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นได้จิตต้องตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา แล้วเป็นกลางคือไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นก็เข้าไปแทรกแซงพยายามรักษาความสุขเอาไว้ ความสงบเกิดขึ้นก็แทรกแซงพยายามรักษาความสงบ ความทุกข์เกิดขึ้นก็พยายามแก้ไขนะนี่คือการแทรกแซงทั้งสิ้นเลย หลักของวิปัสสนากรรมฐานนะจะรู้ซื่อๆเลย รู้อย่างที่เขาเป็นนะเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นนะโดยไม่เข้าไปแทรกแซง So you be mindfully aware uh, of your body, uh, mindfully aware of your mind in, in, in its reality. Um, and so, but the mind has to be steady and be neutral, equanimous, and not intervene. Uh, like if you're happy, you want to keep such, such happiness, or when it's peaceful, you want to keep such uh, peace or oh, when the mind is uh, filled with suffering, you try to uh, solve it. That's that's intervening. So you just be um, aware of it um, with neutrality, uh, just pure awareness, uh, as is. Uh, aware of your body as it is, aware of your mind as it is, without any intervention. การที่เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะโดยไม่แทรกแซงเราเป็นคนดูเฉยๆนะเหมือนเราดูละครละครแสดงไปเราเป็นแค่คนดูนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะ um, you just uh, aware of the changing nature of your body and mind without intervening as if you're watching a soap opera uh, without any, interven- t any, any intervening ประโยชน์สำคัญมากเลยของการที่เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปนะคือถึงจุดหนึ่ง จิตมันจะยอมรับความจริง ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยเป็นของชั่วคราว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราว The benefit of uh, seeing the changing nature of your body and mind is that when it comes to a certain point your mind would accept the truth as is. That whatever happened in your body, um, it accept it, and uh, whatever happened with your mind, it accept it as is. เมื่อไรที่จิตยอมรับความจริง ว่าร่างกายจิตใจเราเป็นของชั่วคราวนะต่อไปเราจะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจนี้ จิตใจจะยอมรับความจริงได้ จิตใจจะไม่เป็นทุกข์ จิตใจที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะจิตใจไม่ยอมรับความจริงเ when your mind accepts the truth as it is, everything but temporarily, either body and mind, uh, but temporarily, uh, impermanent. So then the mind accept the truth, then it won't be, it won't suffer. Um, and if uh, something uh, when, when it, it s u f f e r because the mind is not accepting the truth. ยกตัวอย่างสมมติว่าร่างกายของเราแก่ คนที่ไม่เคยฝึกจิตใจ พอแก่ลงมานะก็ไม่สบายใจ เวลาเจ็บไข้ก็ไม่สบายใจ เวลาจะตายก็กลัว แต่ถ้าเราได้เห็นความจริงของกายอยู่บ่อยๆว่าร่างกายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราชั่วคราวไปหมดเลยร่างกายหายใจออกชั่วคราว ร่างกายหายใจเข้าชั่วคราว ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งยั่วชั่วคราวทุกอย่างในร่างกายเราเป็นของชั่วคราวหมด ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็ชั่วคราวมันจะยอมรับความจริงได้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาการที่เรายอมรับความเป็นธรรมดาของร่างกายได้ เราก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไป เวลามันแก่ร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวกับจิตใจของเรา เวลามันเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่เกี่ยวเข้ามาถึงใจเรา เวลาจะตายร่างกายตาย ไม่เกี่ยวเข้ามาถึงจิตใจเรา จิตใจเราจะมีความสุขที่พ้นจากความแปรปรวนของร่างกาย For example, your body is keep aging. For people who never practice any meditation, so you suffer a great deal. Like when you're sick, uh, you also become unhappy. And um, but if you train your mind, uh, you see that your body is something temporary. It's only transient phenomenon. Even your breath is only temporary, or uh, the body movement is temporary. Um, so the, you accept the truth as it is. Even happiness and happiness, unhappiness also temporary. So you see the norm of nature of your body and mind. Um, you are not suffer. Like when you're getting old, uh, it doesn't affect your mind. When you're sick, it doesn't affect your mind. Or when you're dying, you're not affecting your mind. So uh, your mind stay uh, peaceful and happy beyond the changing nature of your body. คือการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่ตลอดนะอยู่บ่อยๆว่าความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไป ความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไป ความดีมาแล้วอยู่ไม่นานก็หนีเหมือนกัน หนีไป ความชั่วต่างๆ ความโลภโกรธหลงอะไรอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไป การที่เราเห็นซ้ำอยู่ตลอดอย่างนี้บ่อยๆนะในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริง ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี้ยเป็นของชั่วคราว ถ้ายอมรับได้แล้วต่อไปนะถึงความสุขจะมาเนี่ยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวความทุกข์ความสุขจะไป จิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้อยู่แล้วว่าของชั่วคราว เวลาความทุกข์ผ่านมาจิตใจก็ไม่หวั่นไหวรู้ว่ามันก็อยู่ชั่วคราวนะ้วใจจะค่อยเข้าไปสู่ความเป็นกลางใจจะหมดความทุรนทุรายจิตใจที่หมดความดิ้นรน หมดความทุรนทุรายเนี่ยจะเข้าถึงสันติสุขภายในอย่างแท้จริง So when you see the changing nature that happens in your body and mind frequently, either happiness and happiness that passed through, good or bad that came by, um, or greed, hatred, delusion, and so on, um, or sadness that came by. You see, but the transient nature of it, of them. So the mind accepts the truth as it is. Uh, everything that pass on is only temporary. Even happiness that come by or unhappiness that want to push away uh, that you face with, you're not being swayed or be conditioned by those uh, phenomena. Um, you know that uh, suffering is also temporary. So the mind became uh, neutral, equanimous, unbiased. So that way the mind stopped struggling. It uh, encountered uh, true happiness. เมื่อเรา นะงานของเราไม่มีอะไรมากนะงานของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีใจตั้งมั่นขึ้นมานะหลุดออกจากโลกของความคิด เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายบ่อยๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจบ่อยๆจนวันหนึ่งจิตใจมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราว ร่างกายนี้ก็ชั่วคราว ความรู้สึกทุกชนิดในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวนะถ้าได้รู้สึกถึงขนาดนี้ต่อไปเนี่ยกระทั่งความสุขความทุกข์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นของชั่วคราว ความสุขความทุกข์มันจะมายั่วให้เราทุรนทุรายนะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์อะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องวิ่งอีกต่อไปละนะการที่จิตเราวิ่งไปหาความสุขตลอดเวลานั้นนะจิตยิ่งฟุ้งซ่านขึ้นเรื่อยๆหาความสงบไม่ได้ หาความสุขไม่ได้ so your job is uh, basically uh, it's not very hard in doing insight meditation Uh, your mind just has to be steady, free from thoughts, and see the changing nature that happened in your body and mind. Everything that came by is only temporary. What happened in your body is only temporary. What happened in your feeling also temporary. Happiness and happiness is just happened temporarily. Um, you don't have to uh, seek for happiness or run away from unhappiness. Um, If you seek for happiness or run away from happiness, it causes your mind to be uh, m o r e c h a o t i c and, uh, become unpeaceful and more suffering. คือเมื่อไรที่จิตเราพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของกิเลสพ้นจากการดิ้นรนวุ่นวายต่างๆ พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง เราจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่เรียกว่านิพพานนะ นิพพานนั้นมีความสุขอันมหาศาล ซึ่งคนทั่วไปไม่เคยรู้จักเลย เรารู้จักแต่ความสุขที่ว่าได้เห็นคนนี้ได้อยู่คนนี้มีความสุขนะไม่เจอคนนี้นะไม่ได้สิ่งนี้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยความสุขความทุกข์ของเราที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยอิงอาศัยสิ่งภายนอกตลอดเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราทั้งกายทั้งใจนะเราจะเข้าใจโลกด้วยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกด้วย เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะจิตใจจะเข้าถึงความสุขซึ่งไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดเลยความสุขของสมาธิที่เคยทำให้จิตนิ่งๆนั้นเป็นความสุขเล็ก ๆ แบบความสุขของเด็กที่มันสนๆแล้วมันวิ่งมานอนหลับเท่านั้นเองนะอ่อ if your mind uh, free from those d e f i l e m e n t um, you uh, free from uh, any um, conditioning. You come to uh, and uh, you're free from any chaos. You encounter the true peace and happiness called nirvana. As be it's uh, enormous happiness that um, general population would not understand, never encounter. Because people would base their happiness on uh, living with uh, someone you love or get to see your friend, uh, you become happy. It, it depends on external object materials. Uh, you come to un- if you un- come to understand your body and mind, uh, you also understand the world as well. Um, you come to uh, achieve a true happiness. There's nothing is comparable. Uh, it's beyond description. So the previous happiness that you gain from samadhi, uh, that steady mind that you used to gain, is like um, a toy for a child, uncomparable to this type of happiness in nirvana. คือถ้าจิตได้เข้าใจความจริงของกายของใจแจ่มแจ้ง มันมีสภาวะที่อัศจรรย์มากเลย จิตนั้นจะว่างว่างจากกิเลส ว่างจากความปรุงแต่ง ว่างจากทุกข์ ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย มีความสุขอันมหาศาลคำว่าว่างว่างเนี่ยไม่ใช่ว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลย แต่ว่างจากกิเลส ว่างจากความปรุงแต่ง ว่างจากความทุกข์จิตมีความสุขอันมหาศาลนะ จิตจะสว่างมีแสงสว่าง แสงสว่างเนี่ยไม่ต้องอาศัยสมาธิอีกต่อไปแล้ว เมื่อก่อนเวลาเข้าสมาธิบางทีสว่างขึ้นมา ออกจากสมาธิก็มืดแต่จิตที่ฝึกเจริญปัญญาเต็มที่แล้วสว่างทั้งวันทั้งคืน ไม่กระพริบเลยนะว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใด ๆ เจือปนได้เลย จิตจะหยุดความดิ้นรน ที่จะอยากได้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายทางใจ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดการเคลื่อนไหวนะเป็นสภาวะเหมือนกับเราสัมผัสกับลองวิกเอนจริง ๆเลยนะ so uh, your mind will come to see this uh, the truth about your body and mind when it see this clearly um, the mind become free Uh, void of uh, defilements, void of uh, any conditioning or tainting nature of the mind. It's nothing. Um, it, it's different than nothingness. It's only void of defilements, void of suffering, void of conditioning. But you encounter enormous happiness. Your mind is is calm, uh, clear, bright. Um, it's basically you don't even have to uh, depends on uh, steady mind any longer. Uh, the mind would be uh, bright all day and night, and uh, it's it's void, it's bright, lum- luminous, it's pure. Um, no more swaying, no more struggling, no more conditioning, no more movement. It's like encounter a true long weekend. มีหลักอีกข้อหนึ่งนะ ฝากไว้ คือถ้าเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตได้ ให้รู้จิต เพราะจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของกุศลของอกุศลกระทั่งมรรคผลนะแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ให้มาดูร่างกายของเราเอง เพราะร่างกายนี่เหมือนบ้าน จิตเป็นเจ้าของบ้าน เราไม่สามารถจะเห็นตัวเจ้าของบ้านได้นะเราไปเฝ้าหน้าบ้านไว้วันหนึ่งเราจะเห็นเจ้าของบ้าน นี่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ ให้เราทำสมถะ ทำความสงบไว้พอจิตได้สงบจิตได้พักผ่อนแล้วจะมีแรง สามารถกลับมาดูจิตได้อีก so another uh, guideline is that um, you see the changing nature of your o uh, of your mind that uh, the mind is wholesome or unwholesome uh, whether mind is treading the path of nirvana, uh, the righteous path, or the fruition of it. Uh, you uh, you uh, tread that path and see the changing nature of your mind. And um, if you can't see it, just come to observe your body, because uh, this body is like um, the owner of the house. if you keep um, watching the front gate, you will come to see um, who is the owner of the house uh, or your mind that it come through, that pass by. So um, if you're, you're too tired, you come to practice uh, uh, this tranquility, concentration, meditation, you gain the mental strength and then come back to observe your mind again. ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะ ที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างอัศจรรย์ที่สุดเลย จากคนซึ่งเคยมีทุกข์มากนะความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะเลย จากเคยทุกข์นานๆนะก็ทุกข์สั้นลง ตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัตินะหัดดูอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะดูจิตได้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตดูกายไม่ได้ทำสมถะนะจิตมีแรงก็กลับไปดูกาย ดูจิตอะไรต่อไปอีกนะ ใช้เวลาไม่นานนะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่อัศจรรย์ที่สุด ถึงขนาดในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนศาสนาอื่นเขาเตือนกันเลยว่า อย่าไปฟังพระพุทธเจ้าสอนนะ เพราะพระพุทธเจ้ามีมนเปลี่ยนใจ สามารถเปลี่ยนใจคนจริงๆ เปลี่ยนได้จริงนะจากชั่วคนชั่วเป็นคนไม่ชั่วนะจากคนทุกข์เป็นคนไม่ทุกข์ท่านเปลี่ยนได้ในเวลาอันสั้นเลยนะ if you just practice according to the way he advised, um, some people only take one month, some other may take two or three months. That change their life um, magnificently. It used to be a, uh, a guy that with a lot of suffering, it lessened his suffering or maybe even stopped those suffering. So practitioner, meditator can just observe the body, um, observe the mind, if not, observe the body. If not, you just uh, practice the concentration or tranquility meditation again, kind of back and forth between this, observe the mind or body or uh, tranquility. In such a way, you come to see the changing nature that's happening uh, in uh, true nature of your body and mind. Uh, some saying in the Buddhist time that they warn, there's some warning among other religions or other cults during those times that be careful about the Buddha. He has a magical mantra that can change people's mind because this is the truth that he can change bad people into a good, pre- good person, uh, change people that full of suffering into no suffering. งั้นการถ้าเราทำแค่สมถะนะตลอดชีวิตเราก็จะสงบแล้วฟุ้งซ่าน แต่ถ้าถ้าเราเจริญปัญญาทำให้สมควรแก่ทาขยันนะทำให้ถูกหลักพอถูกหลักแล้วก็ดูกายดูใจ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางให้มากๆนะเวลาความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วเนี่ย มันจะไม่พลิกไปพลิกมานะพอดีแล้วก็ดีเลยแหละ ไม่เหมือนสมาธินะทำแล้วสงบแล้วก็ฟุ้ง สงบแล้วก็ฟุ้งอันนี้จิตใจเข้าถึงความสงบสุขถาวรเลย Uh, if you practice only tranquility meditation, your life would be alternating from uh, being uh, peaceful and then you become chaotic, wandering mind again, alternating. But if you develop insight meditation, you gain wisdom. If you practice in uh, according to the guideline he gave, you're mindfully aware of your body and mind with a steady mind and neutral mind then you come to realize the truth. See whatever happened with, it, with the true nature of your mind without uh, being swayed by those conditioning. And you come to encounter the true happiness. Unlike those uh, previous uh, practice of tranquility meditation, which is out, only alternating between wandering mind and peaceful mind. But the insight meditation give you a true peace and happiness. สิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในเวลาชั่วโมงกว่าๆนี้นะ ไม่ได้ชวนให้เชื่อนะ แต่อยากชวนให้ทดลองปฏิบัติดูชวนให้เชื่อไม่ได้หรอก เพราะว่าผลของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้ด้วยตัวเอง รู้เฉพาะตัวเองนะถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเนี่ยคนอื่นมารู้ด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปบอกให้คนเชื่อตามเนี่ยบอกไม่ได้ สิ่งที่บอกได้ก็คือลองปฏิบัติดูสิแล้วจะรู้ด้วยตัวเอง Um, he's been talking over an hour. Is not trying to persuade you to um, believe in what he was saying, but he was inviting you to practice and um, insight meditation so you can come to see it through yourself. Um, and uh, no other people can do it for you. So you have to try it to come to practice and come to see it by yourself. That's the end of it. If you have any questions, you can post question to him. Feel free to ask. Yes, please. Nabas Khan Lumpal crop. Um, so, to practice Buddhism is meditation, uh, especially vipassana, uh, the most important? Is it the key in practicing Buddhism? ถามว่าวิปัสสนาเป็นหัวใจของการปฏิบัติของพุทธศาสนาใช่ไหม uh, คือถ้าไม่มีวิปัสสนานะก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาหรอกนะ Without uh, insight meditation or vipassana meditation, there's no Buddhism. You got it right. พระสมถานที่ไหนก็มีศาสนาอื่นมีทั้งหมดเลยนะ Because uh, tranquility, concentration, meditation appears in all religions, never i n s i g h t meditation. ครับ Thank you. p วันนี้วัตถุประสงค์หลักนะคุยกับฝรั่งนะสวัสดีค่ะนมัสการ My question is I've been practicing meditation kind of on and off for a couple years. So when I meditate, I use breathing and I feel like uh, I can be aware of my mind. But in daily life, should you be aware of the thought? I think you answered this, or should you go back to the mental object? Like go back to your breathing? Oh, I see. เขาบอกเขาเขาได้ทำดูลมหายใจนะฮะในชีวิตประจำวันมาหลายปีแล้ว แต่ว่าเขาควรที่จะรู้ความคิดหรือเปล่า หรือว่าแค่ดูลมหายใจในชีวิตประจำวัน ถ้าดูลมหายใจในชีวิตประจำวันนะทำเป็นสมถะก็ได้นะคือให้จิตเนี่ยสนใจอยู่เรื่องเดียว สนใจอยู่กับลมหายใจ ไม่หนีไปที่อื่นเลยได้สมถะ แต่ถ้าหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิด รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจะได้ความตั้งมั่นขึ้นมาพอได้ความตั้งมั่นแล้วเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา ตัวนี้แหละเราทำวิปัสสนา so in your daily life um, if you just observe your breath you o n l y gain tranquility meditation and tranquility Uh, because your mind is not wandering around. It stays steady in that place. But um, if uh, you breathe, your mind become aware of it. Or uh, if, if while you're breathing, your mind sneak away, you're aware of it, then you gain insight meditation, gain insights and see the changing nature. So. หลวงพ่อฝึกอานาปานสติอยู่22 ตั้งแต่อายุ7ขวบจนอายุ 29 ก็ได้แค่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านนะเพราะว่ามันเจริญปัญญาไม่เป็นจะมาเจอหลวงปู่ดูลนะ ก็สอนให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิต ใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนหลวงปู่ก็บอกว่าเข้าใจที่ท่านสอนละ Uh, he said he practiced uh, observing his breath for 22 years, from seven years old to 29 years old. The only thing he gained is peaceful mind and wandering mind alternating. Uh, nothing more than that, no wisdom until he met his master, uh, Venerable Long Dun, And he, his master told him to uh, uh just observe your mind instead. And then uh, within seven months, his, his master said, You don't have to come to me anymore. You see the truth already. I've always tried to meditate and uh, never could get in control. And louder, my... please. Put put it this way. Oh, hi. <laughs> I've always tried to meditate and never got full control of my emotions, so was never never able to. Do you have any tips? เขาบอกเขาทำกรรมฐานแต่ว่ามันมีอารมณ์มันแกว่ง uh, emotion emotion you right keep changing yes มีวิธีแนะยังไงฮะคืออย่าไปบังคับให้จิตมันนิ่งนะให้รู้อารมณ์ที่แกว่ง แต่รู้อย่างสบายๆเหมือนเห็นอารมณ์ของคนอื่น เราเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์มันแกว่ง เหมือนเห็นอารมณ์ของคนอื่น said um, not trying to force or control your emotion just observe thing as it as if it's someone's emotion not yours. Just observe as it is, and then you see the changing nature of your of your emotion. It will stop it. ยิ่งเราเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้มากเท่าไหร่นะถ้าใจของเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้ ยิ่งดี อารมณ์ยิ่งเปลี่ยนยิ่งดีนะแต่ถ้าอารมณ์ไม่ยอมเปลี่ยนเลยนิ่งลูกเดียวเลย อันนั้นติดสมาธิแล้ว And um, if the more your mind keep changing, like a swinging, swaying of your emotion, Um, if you see that, that means uh, you gain more, you strengthen your mind. It's, it's even better because you, your mind is more steady to catch that. Uh, if you don't see any changing nature of your emotion or your mind, that means you're stuck in the tranquility, no wisdom. wisdom.ใครจิตออกนอกบ้าง uh, you're wondering my anyone anyone. <laughs> um, so my question is I've been practicing meditation for a couple years now um, and I think I was at, at a time where I could separate the mind and the body but I wasn't quite sure um, could you give me some homework to do at home please สองสามปี แต่เขายังไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้ที่แยกรูปนามกายใจมันยังไงอะไรนะไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาทำถูกว่าไอ้เรื่องแยกกายกับใจถูกเขาเขาทำไม่ค่อยได้ดี I had a teacher um, that she listened to your CDs too and she said that I did but I wasn't 100% sure so I'm just trying to confirm เขาบอกครูเขาสอนเขามาแต่ว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาแยกได้ถูกต้องหรือเปล่าถูก Okay thank you ขอบคุณค่ะ แต่ต้องระวังอันหนึ่งนะอย่าไปควบคุมตัวผู้รู้ให้นิ่ง uh, He said to be careful not to control the knower uh, your mind is the knower but not control your mind and, and become uh, rigid in the knower อย่าไปจ้องตัวผู้รู้ don't don't focus at the, the knower or your mind คือตอนนี้จิตเขาเคลื่อนไหวเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจอยู่แต่ไอคนดูเนี่ยมันนิ่งไป Any more advice to him to improve or to progress? Uh, he said your mind is keep wandering around, but uh, แต่กายก็กายก็นิ่งไปใจ Your mind is too คือมันไปบังคับให้ให้นิ่ง uh, You control your mind too much. ขอบคุณค่ะ just be natural ไม่มีแล้วอย่าไปบังคับนะ he said don't force you to ask it's a good chance though if you want to do it do it now งั้นหลวงพ่อสรุปเลยก็แล้วกันนะ ชั่วโมงครึ่ง คุยกับคุณหมอว่า สักชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันหลวงพ่อเทศติดติดติดกันมาเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้ว บางวันหลายรอบ เราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันยาก การปฏิบัติธรรมมันคือเรื่องการเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองถ้าเมื่อไหร่เรารู้จักตัวเองเข้าใจสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรา เราจะรู้เลยมันเป็นแค่วัตถุกับเป็นแค่ความรู้สึก วัตถุทั้งหลายที่มารวมกันเป็นตัวเราก็อยู่ชั่วคราว ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราว ถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะรู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจจะค่อย ๆคคลายความยึดถือออกนะแล้วยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจมาก ๆเนี่ยเราจะพบว่า การสแสวงหาความสุขในร่างกายความสแสวงหาความสุขทางจิตใจเนี่ยไม่ใช่คำตอบของชีวิตหรอก เพราะความสุขทางร่างกายก็อยู่ชั่วคราว ความสุขในจิตใจนี้ก็อยู่ชั่วคราว แต่ถ้าใจเรายอมรับความจริงใจเราประจักษ์แจ้งถึงความจริงนะว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยคิดหรอก กายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ จิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะมันจะเกิดอาการของจิตที่แปลกประหลาดนะ คือมันจะมีการสลัดร่างกายและจิตใจออกไปนะจากความรู้สึกของเราธาตุรู้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะบริสุทธิ์ มันจะสะอาด มันจะเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวเอง มีความสุขที่สุดเลย เราจะไม่หาความสุขในกายในใจอย่างนั้นหรอก เพราะยังมีกายมีใจอยู่ มีความทุกข์อยู่ แต่ตัวนี้เข้าใจยากนะต้องภาวนา so it's been talking uh, over an hour and a half has been preaching the whole week already, <laughs> so it's a long week for him. So don't think that practicing meditation, inside meditation, is too hard. It's not that hard. It's about knowing the true nature of yourself uh, and knowing yourself, basically. Uh, uh don't don't think that um, uh, everything is yours that you think that uh, your body and mind is yours, because um, this all the elements that combine into your body is only temporarily. Um, all materials about temporarily, your feelings about temporarily. Um, so if you come to understand life uh, that everything is but temporarily, then uh, it will become. Uh, discern, disenchanted, discern, uh, not clinging to your body and mind. Um, so um, if you truly understand your body and mind, the more you, you understand it, you can see that uh, happiness and happiness that happen to your body and mind is but temporarily. Um, and um, then your mind will come to uh, understand uh, about this uh, suffering, uh, and um, the mind will come to the point of tossing away of this body and mind, letting go. Um, you come to the the pure nature of your mind that um, is extreme happiness uh, beyond your body and mind. It's hard to understand unless you put it into practice. คือสิ่งที่เราจะได้มานะคือเรา นอกจากความสุขอันมหาศาลแล้วเนี่ยเราจะได้อิสรภาพที่แท้จริงนะเพราะกระทั่งกายและจิตใจเนี่ยยังมาพันธนาการเราไว้ไม่ได้เลย Uh, what you gain the extreme happiness, enormous happiness, and a true freedom, because whatever uh, this body cannot buy you down. uh, into those suffering any longer. that's the end of it. Thank you so much.